alopex cae botrus. Alopex limotus hos e theasato apotinos anadendrados botruas cremamenus, e buleece auton perigenestai cae uc e dunato. Appallattomene de pros heauteen eipen, omfaces huto kai ton anthropon enioi ton pragmaton afikesta i me dunamenoi diasteneian astenean tu skairus aitiontai